mbi shokët, familjen dhe ata që e pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Në dersin e sonshëm do të flasim mbi jetëpërshkrimin e stërnipit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Djalit të Husejnit, i cili ishte djali i Aliut radhiyallahu an dhe i Fatimës radhiyallahu anha, i cili quhet Dhe në fakt e ka meritu këtë emër dhe ka qenë prej robëve të Allahu Subhanahu wa Ta'ala që natën edhe dit, ditën e kanë adhuru Allahun gjelle wa ala. Pas ka qenë nana e tij me prejardhje të Persisë apo mund është me konsideru se është edhe nip i mbretit të Persisë Nana e vet ka qenë vajza e mbretit të Persisë. Në kohën kur Rabi'i ibn Amir me urdhën të Sa'd ibn Abi Waqasit kishte shku për të luftue në në Persi për të i njoftu njerëzit atje me fjalën e Allahut dhe për t'i nxjerrë njerëzit nga errësirat e feve të ndryshme, nga errësirat e adhurimeve të zotave të ndryshëm, në njësimin dhe dritën e Allahut, subhanahu wa ta'ala, Jezdegjurdi, kishte ikë me pasurinë e vet, derisa kishin zanë sahabët dhe kishin vra, dhe vajzat e tij ishin zanë robresha tek muslimanët. Tre ishin vajzat e Jezdegjurdit dhe njana prej tyre, ishte kjo nana e Zejnul Abidin, e cila është qujt Shah Zinan dhe mbrapa kur është ba muslimane është emërtu me emrin Gazale Rahimeh Allah e kishin pranu islamin vllezër si rezultat i kulturës së sahabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem ajo gjeneratë e artë e muslimanëve o vllezër kanë pas edep edhe kulturë edhe mendje me të cilën mendje edhe kulturë edhe iman i kishin çliru edhe zemrat e njerëzve. Wallahi ata nuk janë kanë njerëz që kanë luftue vetëm e vetëm për pushtet. Pushteti te ata ka qenë me synim që njerëzit t'i nënshtrohen Allahut subhanu wa ta'ala. A as nuk ka qenë synim pasuria dhe robreshat, por kjo ka qenë vetëm e vetëm që njerëzit ta njohin, ta njohin fjalën e Allahut subhanu wa ta'ala, prandaj dhe e kishin pakta. Andaj o vëllezër, kur erdhën këto tre vajza të Jezdogjurdit, të mbretit të Persisë në Medinë, të molisura, të mërzitura, normal se kanë pas pasuri dhe bollëk dhe kanë qenë, kanë qenë vajzat e mbretit, kanë ardhë në Medinë robresha. Dhe kur, kur kishin ardhë Medinë të Persi, në Medinë robresha nga Persia ishin harxhu në pazar shpejt. Ka pas pazar të veçantë të robëve të luftës. Dhe janë harxhu shpejt. T'jau ngritim çmimet që mos mundet çdonjëri prej njerëzve me i ble këto. Nga se këto vajza meritojnë ndonjë person i cili është zotëri i muslimanëve. Dhe është ngrit çmimi i këtyre robreshave derisa nuk kanë pas mundësi me i ble këto vetëm se tre sahabi të njohur apo tre djem të sahabive të njohur i pari ka qenë Kështu që kur e ka pa zuhdin, adhurimin ndaj Allahut, mirësien, sa njerëz të mirë dhe të butë janë këto njerëzi, kjo vajza e Jezdogjurdit është bo muslimane. Dhe ka dashtë Allahu subhanahu wa ta'ala që kur të bëhet muslimane ta liron, kështu është sunet i Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, ta liron dhe ta merr për grue, Husejni, radhi Allahu anh, Dhe Allahu subhanahu wa taala t'ia fal një djalë për të cilin sot do të flasim për djalin e Husejnit radhiyallahu an, i cili është qujt në kohën e Selefit Zejnul Abidin. I cili është qujt në kohën e Selefit Zejnul Abidin, stolia e adhuruesve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në vërtetë vëllezër përnime ka qenë njeri i stolisur me ibadet. Njeri që duhet ndalimi ndoshta në çdo fjalë prej fjalëve që e ka thonë, ta studiojmë. E ta shohim çdo qëndrim prej qëndrimeve të tij, do ta zgjasim ndoshta dersin pak, me ni sabër, ta shohim se çfarë njeri paska qenë Zeinul Abidin që nana e vet o vëllazër paska vdek, paska vdek menjëherë pas lindjes tij. Paska vdek menjëherë nuk e paska pa nana e vet kurrnjëherë Zeinul Abidin është rrit jetim, por është rrit nën kujdesin e një prej robreshave të Aliut radhiyallahu anhu që e paska njoft sikur nan ata. Që e paska njoft ata sikur nonë dhe në këtë mënyrë paska fitu prej edepit të Aliut apo prej edepit të babës vet Husejnit edhe të mixhës vet të Hasanit dhe prej dijetarëve sikur që a kon Ibni Abbasi dhe tjerët në xhaminë e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sallem. Vllezër na ndaj familjes së Pejgamberit sallallahu alejhi ve sallem jashta asoj se këto kanë qenë njerëz të mirë dhe të selefit e kemi edhe një hak tjetër E kemi edhe një hak tjetër, të veçantë. Andaj dhe kur çojmë salavat, na i çojmë salavat edhe familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se këto janë njerëz të dallum. Këto njerëzi janë njerëz të dallum, e në veçanti kur këto njerëzi nuk janë mbështet kurrnjëherë, do të shohim na prej fjalëve të tij, mbrapa dhe qëndrimeve që i ka pas, nuk është mbështet asnjëherë Zejnul Abidin n'ata se unë jam nip apo stërnip i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është mbështet kurrnjëherë në ata. Andaj, paska pas burime të edukimit të njerëzve, fabrika o vëllezër. Edhe prej kësaj do të marrim mësim në kohën e sotit që ndoshta në kohën e sotit na nuk kemi asnjë dhomë të prodhimit të, të burrave, e jo më fabrika. A e dini vëllezër se në atë kohë ka pas burra të mëdhej, të cilët janë prodhu në ato fabrika. Janë prodhu këto burra të mëdhej në ato fabrika, andaj sendin e parë që e paska ba i dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë ka qenë xhamia, ndërtimi i xhamisë. Andaj vëllezër xhamia nuk ka shërbyer në atë kohë vetëm për mi fal pesë vakte namaz, sikur që dëshirojnë në kohën e sotit shumë prej prej ziliqarëve ndaj islamit, na thonë neve ju ja i kini xhamiat, faluni. Dhe kësi lloj xhamiash do të na ndërtojnë në të ardhmen edhe nëpër parlamente, s'është problem, ama jo me prodhu burra prej prej atyra xhamiave. Andaj vëllezër, në ato xhamia paskan dalë këto burra. Qenka edu, edukue Zejnul Abidin në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa është bë dietar i librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i paska njoft të gjitha luftat që kanë ndodhur në kohën e Muhamedit alaihi salatu wasalam derisa është bërë prej adhuruesve të njohur të Allahut, khashi'un yudrabu bihi al-mathal, derisa ka qenë njëri që i ka pas frikë Allahut dhe është dallu me frikë të Allahut subhanahu wa taala sikur që do të shohim prej rasteve se çfarë raste paska pas Zejnul Abidin nga nga në frikën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo nuk është çudi o vëllezër. Ngase Allahu xhelle ue ala në librin e vet ka thënë Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Me të vërtetë Allahut ia kanë dronë vetëm dijetarët. Vetëm dijetarët jo me nofka, jo vetëm me dëre dhe mëre dhe kështu me radhë, por dijetarët të cilët përnime i kanë frikë Allahut subhanahu wa taala, që e kanë bindje se xheneti dhe xhehenemi ekziston dhe një ditë prej ditëve të gjithë na wa in minkum illa wariduha, të gjithë ju do të kaloni mbi xhehenem, e dikush prej njerëzve do të rrëzohen në xhehenem o vëllezër, e disa njerëz do të kalojnë. E Zejnul Abidin, paska qenë prej njerëzve që i është zverdhë likura kur ka marrë abdes. E kanë shiju namazin gjeneratat e parat të muslimanve. E kanë shiju namazin. E kanë përjetu namazin. Janë përgadit për namaz. Kur ka marrë abdes, ftyra e Zejnul Abidinit, rahimehullah, është zverdhë. Derisa i kanë thonë, Melledhi juhdithu leke indel vudhu Çka të ndodh ty o Zejnul Abidin kur merr abdes Fe jekulu tedri bejne jedej men uridu en ekum Ka thonë o ju njerëzi A e dini se para kujna jem duke dal Po kjo është çështja Dhe kështu e kishin kuptu besimin islam Dhe kjo ka qenë akide e mishërume Së bashku me, me, me mishin dhe gjakin dhe trupin dhe mendjen Te ato njerëzi Andaj vëllezër, ta lusim Allahun xhelle ve ala dhe të punojmë na në kohën e sotit që të formojmë kësi lloj fabrikash. Atmosfera e ban të veten vëllezër. A e dini se në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë kohë, gjatë natës është ndëgjuar sikur zani i bletave? A ka mundësi o vëllezër dikush prej juve gjatë gjatë natës së Ramazanit nëse Gazi Baba apo Serava apo apo këto lagje Ushtojnë me za sikur të bletës. A ka mundësi dikush prej juve mos me u çu natën me fal dy rekate namaz? Vallahi s'ka mundësi. A nuk ka qenë marre dhe hala akoma në disa mahalla te na? Këtu pari është marre mos me agjëru njeriu. Prej nga është ajo marre vëllazër? Ajo krijohet prej atmosferës. Edhe na duhet të punojmë me mish e shpirt, me kriju kësi lloj atmosferash. Me kriju kësi lloj atmosferash ngase vëllazër, Allahu do të na pyet neve për kësi lloj atmosferash. Dhe do të devijojnë njerëzit, ndoshta dhe të udhëzum. Do të rshasin, dhe do të ndodhin skandale, sikur që ndodhin dhe skandale të mëdha kur ka atmosfera të dobta në mesin e njerëzve të udhëzum. Kur ka atmosferë të imanit të dobët, të zymtë. Andaj vëllezër këto njerëz paskan mbërri këtë derexhe të adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Është zverdh Zejnul Abidin, nuk, nuk ka aktru, nuk kanë aktruar ato njerëz. Nuk kanë aktru ato njerëzi o vëllezër. Zejnul Abidin ka zverdh, e i kanë thonë njerëzit, pse zverdhesh o Zejnul Abidin? E tedri bejne jedej men akif, ka thonë, a e din se para kujna jam duke dalë? Dhe këta një besimtari duhet ta paramendon, duhet ta parafytyron, se kur lidhesh në namaz e kie xhenetin dhe xhehenemin dhe urën e siratit, dhe je duke folë me Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe kjo i ka ba ato njerëz o vëllezër me qenë prej njerëzve adhurus të Allahu xhelle ve ala, dhe do të shohim se çfarë Çfarë vepra të mira paska bërë ky njeri, duke mos u mbështet kurrnjëherë në ata se unë jam stërnip i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke mos u mbështet kurrnjëherë në ata se unë jam stërnip i dërgumit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, thot Sufjan ibn Ujejna, Hajja Ali ibn Hussein, e ka bërë haxhin Ali ibn Hussein dhe kur është nis prej Mikatit në Zul Hulaifa, Edhe Ali ibn Husajni s'ka mujtë me thonë. I kanë thonë o njerëz, o ti njeri, çka është puna jote nuk je duke thonë nijetin, a dush me bon nijetin, edhe m'u nis. Ka thonë, akhsha an ju kale li. Ka thonë frigona, që mos më thuhet, kur thom unë lebejk, të përgjigjna ty, o Zot, fe ju kalu li, la lebejk, mos të më thotë Allahu mua, nuk ka lebejk për tye. بابا يم جات ديت ناطس إفال كنيمي رشاطه فلما حضرته الوفاة كريارث ذيك جعل يبكي كفيض مشايت فقلت له يا أبي يقوم صاصت أو بابا يم بسين لك شايت فوالله ما رأيت أحدا طلب الله مثلك قصان باشا الله نكم بادي كان برنيرز سأليب الله سيكورتيه Dëshira e Allahut ndaj atij personi do të realizohet. Por ka pas frikë që mos del te Allahu subhanahu wa taala prej të shkatrumve. Dhe ka thënë Tavusi, Tavusi prej nxënësve të vet, inni la fi hujri dhati laylatin. Një natë prej netëve kam qenë në një dhomë së bashku me Ali ibn Husajnin. Fa kultu rajulun salihun min ahli bayti an-nubuwwa. Thotë kam thënë se është njeri i mirë prej familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëshirova ta ndëgjoj çfarë lutje ka bënë. Kanë pas lutje, të cilat lutje i kanë thurë prej imanit që e kanë pas. Kanë thurë lutje, ndaj Allahut Xhelle ue Ala, dhe ndoshta me një lutje, vëllezër, tan natën ka nejtë në sexhde. Ndoshta me një lutje, ka nejtë tan natën në sexhde, e ka lutë Allahun Xhelle ue Ala, thot e ndëgjova duke e lutë Allahun Subhanehu ue Teala në sexhde, abduke ja rab, nezele bi fina, bi fina, finaik. Ka thënë thot Zejnul Abidin, robi jot o Zot, është ai i cili ka ardh në oborrin tand. Miskinuke ja Rab, nazala bi finaik. Un jam miskini jot, fukaraja jot o Zot. O fakiruke ja Rab, bi finaik. Un jam fukara ndaj ty o Zot, përgjigjmu lutjes o Zot. Thot Tausi mbrapa, pasi që ka vdek Zejnul Abidin, s'e kum lut Allahun ndonjë rast prej rasteve me këtë lutje vetëm se Allahu është përgjigj. Andaj do shohim mbrapa o vëllezër se dietar i vërtet kush është. A dini kush është dietar i vërtet? Ka thënë Zuhriu, dietar i vërtet ishte Zejnul Abidini, i cili dinte me u dhënë shpresë njerëzve. Dietari i vërtet, a dini kush është? Është dietari i cili din me i dhënë shpresë njeriut. Dietar është ai njeri i cili nëse e shef një enklav të mos shpresës, nëse nëse e shef njënin prej neve se është bë ishull i rrethuar me ujë dhe nuk ka shpresë me shpëtu prej atij ishulli, është ai i cili Shpre, urat e shpresës ja zgjat ati. Urat e shpresës ja zgjat, ky ka qenë Zejnul Abidin. Andaj ka thonë, inne akuamen, disa njerëz, e kanë adhuru Allahun me nga friga. Fe tilke ibadetul abidi, kjo është adhurimi i robërve. Pra si kur robërit, kur dëshirojnë me u lirue prej gazdallarëve të vetë, është e tilë, nuk është njëjtë, thotë. Me adhuru Allahun Xhelle ue Ala me disa gjona tjera. Ka njerëz, thotë që e kanë adhuru Allahun për hir të realizimit të mirave në dunja. Ka njerëz kur, kur ka kësi lloj vërshime, sikur që i shohim, a, i frigohen Allahut Xhelle ue Ala, kur ka tërmete, i frigohen Allahut Xhelle ue Ala. E është adhurimi i robërve. Kur luten njerëzit. Ka njerëz, thot, prej interesit e, e adhurojnë Allahun Xhelle ue Ala, sikur që ka dikush për shembull me kalu provimin e vetë, edhe i shton një, një dy reqata, një katër, një gjashtë, edhe mendon me, nuk është keq kjo, nuk është, Është kallë shpia, vëllezër. Nuk është pak me t'u kallë shpia. Unë me, me, me paramendu atë trishtim të, atë trishtim të madhe. Zejnul Abidin nuk ka lëviz aspak prej namazit vet. Kur ka dhënë selam, i thanë njerëzit, o Zejnul Abidin, na të thirrëm ty, të tham largoju. është kallë shpia. Thot kum qenë në Ja ka largue vëmendjen prej sendeve të dunjas që ndodhin. Ky ka qenë stërnipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot Zosi vet Tausi e kum pa një ditë prej ditëve në Qabe duke çajt, bukaen shediden duke çajt shumë, u yad'u du'a min al-qalbi duke e lut Allahun prej zemrës së vet. Dhe derisa u ndal, edhe i thash o biri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse je duke qa kaq shumë dhe pse mërzitesh? Kur Allahu subhanahu wa taala ju ka dalluar me disa sende, ka thon, me çka na dalloi neve, do të ban shefat për ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thon. E i ka thon, po ashtu ti ki mëshirë të Allahu xhel ala dhe shpresë se Allahu ta fal tyje. Prej ka qenë prej njerëzve që nuk ka kërku prej njerëzve asgjë dhe nuk i ka lon me ndihmu as robrit të vet. E ka pas shumë robri. Dhe ka qenë njeri i pasur. Kështu që kur ka dash dikush me ndihmu në abdes, ka thonë jo, s'du me ndihmu asnjani. S'du me ndihmu asnjani dhe ka qenë njeri i cili nuk i ka ikë namazi i natës as gjatë rrugës, as kur ka qenë në, në vend. Kurrë njëherë s'i ka ikë namazi i natës. Po ashtu, prej cilësive që i ka trashigu nga baba i vet dhe Nga stërgjyshi i vet sallallahu aleyhi vësallem dhe nga ajo fabrikë e edhe e shkollë e madhe e medresës pejgamerit sallallahu aleyhi vësallem është falja ka ditë me falë edhe dijeni vllëzër se vallahi falja me konë që mësohet njeriu me falë kur dikush na shan dhe na ka hased edhe na sulmon nëse njeriu fal dhe mundot me haru krejt ata vallahi nuk ka lumturi ma t'madhe se kjo Lumturia është në çata. Valla njeri kur në momentin kur nuk ia fal dikujtna, edhe nuk e harron, ajo bëhet xhehenem për tyje. Sa njeri gjatë natës kur flen çohet në dytë natës, në tretë natës prej prej mendimit që e ka ndaj dikujtna, prej fjalës që të ka thonë dikush. Ngase s'ke i fal. Me kon që mundosh me ia fal. Jo pse je i dobët, jo se ke nevojë ndaj atij, jo se i frikohesh, porse kjo është ilaçi i vërtetë që e meriton shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala dhe merr diçka prej prej asaj që ka qenë i dërgumi jon sallallahu alaihi wasallam i ktill, atëherë kështu ka qenë Zainul Abidin e vëllazër. Një rob prej robëve të vet, vajzë ka qenë i ka ndihmuar në abdes, fe sakatal ibriku min al-jariyati dhe kokën e ka pas poshtë Zainul Abidin Gjova e rirje e ka lirue, ndërsa e ka gjakos. Po ashtu ka ardhë nga Ata ibn Abdullah, Abdullah ibn Ata, thotë edhnebe gulamun li Ali ibn Husein, njani prej djelmoshave robë të Ali ibn Huseinit ka bo një gjunah të madh, dhe Ali ibn Husein e ka marrë shkopin për me rre, e i ka thonë, Thahet se je i lirë. Po ashtu, ka ardhë nga Abdul Ghaffar ibn Qasim, thot Ali ibn Husejni një ditë prej ditëve kishte dalë prej xhamisë. Fesebbehu ba'dhu nas, e disa njerëzit e kishin sha. Dijeni vëllezër se në atë kohë janë shty njerëzit kush ka me provoku dikan prej njerëzit që dhe kush ka me duru ma shumë. sikur që kena përmend rastin e Ahnef ibni Kajsi dhe të tjerë, të cilët ndoshta me ditë janë sha prej dikujt nga njerëz ata kanë durue. Kanë ba gara kush ka me kon njeri ma durimtar, sikur që ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i fort në mundje është ai njeri i cili Duron. Ai njeri i cili di me fal. Ai njeri është i fortë. E jo ai i cili din me e shpraz mllefin e vet. Fa mahlan ayyuha ar-rajul i ka thon, ndalo ti njeri. E ka ardh. Zainul Abidin i ka thon, fjalët që i thave për mua edhe më shajte, ato sendet që të fshehen, nuk i ki pa prej mue janë shumë ma të shumta. Dije se gjynahet të cilat të fshehen tyje janë shumë ma të shumta. Alaka hajatun A ki ndonjë nevojë? A ki diçka? Fastahya ar-rajul ka fillu me i ardh marre njeriut, fa alqa alayhi khasima. Dhe është largue edhe kurrnja nuk ka sha ma. E në këtë mënyrë është largue është largue ky njeri i cili e ka sha Zeinul Abidinin. Po ashtu ka pas me djalin e axhës vet, Hasan ibn Hasan, djalin e Hasanit, Hasan e ka pas emrin, ka pas një mosmarrëveshje. Dhe ka ardh në xhami e ka ba rezil. Ka ardh në xhami e ka ba rezil, dhe te mbrapa gjatë natës ky m'i shku në shtëpinë e vet. Ka trokit te ai, ka thon, nëse je i sigurt, edhe i vërtet në fjalët që i thue për mue, atëherë Allahu ma faltë mue. Nëse fjalët që i thue ndaj mue nuk janë të vërteta Allahu ta faltë tyje edhe ka hec. e ka vrapu mbrapa tij Hasani e ka përqafu edhe kanë fillu me qajt në këtë mënyrë vllazër janë marrë vesh për sende të cilat nuk kanë të bëjnë me menhexhin për sende të cilat nuk kanë të bëjnë me, me fenë për sendet të cilat janë teknike që ndodhin te secili prej njerëzve mosmarrëveshje ndodhin në mesin e njerëzve kështu në këtë mënyrë gjeneratat e para të muslimanëve po edhe na vllazër duhet t'i pastrujmë ato sende nëse ka të boje me din e Allahut xhele ue ala është një mesele tjetër Por nëse ka të bëjë me me sende të përditshme të jetës, atëherë njeri duhet me ia fal. Edhe në këtë mënyrë janë marrë vesh. Po ashtu thot Ibn Abi Dunya me zinxhirin e vet, thot nga Ali ibn Husajnin an qauman fasta'jala lahu khadimun bi shiwa'in kana fi at-tanur. A dini çka ka ndodhur vëllazër? Zainul Abidin dhe këtu tregohet evliallëku i tij. Këtu tregohet ajo afërsia e tij me Allahun subhanahu wa ta'ala. Prej furrës ka nxjerr diçka të pjekur robi vet. Dhe ka pas një hekur të madh, i cili i hekur i nxet i ka ra djalit vet. Edhe e ka mbyt djalin, Zejnul Abidinit. Ja ka vra djalin. Fa wathaba alej. Dhe ka bë hujum e ka pa falamma raahu qala lil gulam. Kur e ka pa djalin e vet, idhhab fa anta hurrun. Nervozën e vet nuk ka dasht me shpreh, i ka thon shko se je i lirë. Ngase u thoshte njerëzve, ti je njeriu i cili m'i çon teshat e mia në botën tjetër. Ti je njeriu i cili dhuratat e mia m'i çon në botën tjetër. Andaj nuk ka qenë nuk ka qenë prej njerëzve që mendon se të ka mbo njeri sikur sot që njerëz me të dhënë një send të vogël se të ka bo njeri unë, të kam bo shpi ty unë. Por të kundërtën e ka pa me vlerë njeriu i cili e merr atë sadaka. E ka puth, thot, sadakan edhe u ka dhënë njerëzve. Po ashtu ka ardhur nga Nafi ibni Xhubejri se i ka thënë Ali ibni Husejnit, Innema jembegi lil ilmi en juttebea hajthu ma kan Ka thonë me të vërtet dituria duhet të pasohet kudo që të është Koft ai rob, e koft i zi, e koft në Kin, e kudo koft në lindje dhe në perëndim Duhet njeriu ta ndjek o vllezër mësimin Zejd ibni Eslem në Medinën e Pejgamberit s.a.v.s. ka qenë rob Por ka qenë dijetar Dhe nuk i ka ardhë marre asnjëherë Stërnipit e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sel-lem me shku me mësue Prej tij Edhe kështu do me, me qenë besimtari dhe kështu është ilmi në të vërtetë. Po ashtu vëllazër, ajo me të cilën dallohet Zejnul Abidin dhe ngase na kur i përmendim këto imam të selefit, po mundohemi çdo herë me tregu se çdonjoni prej tyre ka qenë simbol në diçka. A e dini çfarë simboli ka qenë Zejnul Abidin? Zejnul Abidin dhe me lejen e Allahut xhel-le ve ala do flasim e për këtë tem, ngase në kohën e sotit jetojmë ne kohën e kopracis, Zejnul Abidin ka qenë armik i kopracëve. Zejnul Abidin është cilësu koprac prej njerëzve. Më i shpejtë në fisnikëri se retë, sikur retë që na japin neve shiun. Kështu ka qenë i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ka dhënë selam shpejt, e ka fal namazin shpejt kur ka menduar se ka diçka për dhënë në shtëpinë e vet, ngase e ka hangër sallallahu alaihi wasallam veten, nëse ka diçka në shtëpinë e vet për me dhënë, ai është duke fal namaz. E ka përshpejtuar namazin, e ka dalë e ka fal. Kështu ka qenë edhe Zainul Abidin. Nuk ka lanë kurgjo, vetëm se ka dhanë. Andaj, Allahu subhanahu wa taala e kishte shtu pasurin dhe kishte qenë prej njerëzve më të pasur dhe kishte pas tregtin dhe biznisin e vet Zejnul Abidin saqë gjatë natës ai kur e nxirrte sadakan dhe shkonte nëpër shtëpit e grave të veja në, në, në, nëpër shtëpit e jetimave nëpër bijt e shehidave nuk i harronte kurrnjëherë ato Nëse doni me ditë nëse keni bën ndonjë gjunah, edhe doni Allahu me fal juve, atëher fshehtas shko jepi dikujna. Fshehtas shko jepi dikujna. Thot Ebu Hamza Thumali rahimahullah, gjatë natës kishte bart buk e jepke njerëzve, fukarave, gjatë errësirës së natës dhe thoshte këtë fjalë shpeshherë inna sadaqata sirri, sadakaja e fsheht është ajo e cila e hesht hidhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Thotë njoni prej nxënësve të vet Amr ibn Thabit, thotë në Medinë nuk e kishin kuptu njerëzit se Zejnul Abidini i man 100 shtëpi me bukë vetëm se kur kishte vdek Zejnul Abidin. Thotë kur ja kanë fal xhenazën apo kur ja kanë la xhenazën Zejnul Abidinit Ja kishin pa damkat e zeza n'trup. Dhe thot Shejbet ibn Nuama, nxënësi vet, "Kana Ali ibn Husayn yubakhal." Ali ibn Husaynit njerëz i thoshin bakhil, koprac. Shikoni vëllazër, kështu janë ka njerëz të mirë. As nuk kanë hidhru, as nuk kanë mendu keq, as që kanë pas ndonjë nijet me ja kthy njerëzve. Ngase besimtari i vërtet, atij intereson çka ka te Allahu xhallahu ala, jo çka thonë njerëzit. Edhe shumë prej munafikave dhe për fat keq po edhe muslimanëve u jepet shpërblimi i vet me ata që e shkruajnë nga Haxhi Filani. Çeshme e Haxhi Filanit. Rruga e Haxhi Filanit. Edhe kështu me radhë. E merr shpërblimin e vet. E ka ba Filani me emrin e vet. Edhe aplauza ka sa dush, edhe bravo ka sa dush, edhe mashallah ka sa dush. dinar n'at kohë. Shumë pare n'ato. E është mërzit. I ka thonë Zejnul Abidini, pse mërzitesh? Ka thonë, s'kam m'i kthy këto pare. Ka thonë, dejnuke aleje. Borxhin e ki prej mua. E ka fillu me qesh prej gëzimit. Dhe ka ndru jetë. Ka shku te Allahu xhelle ala, s'e ka pas as kusheri, as kurgja vëllezër. E ka pas larg këtë person. Por, gjyshi i këtij ka qenë i dashur te pejgamberi sallallahu sallam. Dhe ky e ka respektu ata. Dhe e ka marrë përsipër dhe këto janë ato ibadete që duhet besimtarin të ngjall. Këto janë ato ibadete që duhet besimtarët me ngjall me njerëzit vërtet që e ka njoftë Allahu xhalla wala. Thot Muhammed ibn Bakir djali vet, inna abahu Ali ibn Husayn qasama Allahu azza wa jalla malahu marratayn. Thot baba jem Ali ibn Husayni, dy herë gjysmën e pasurisë e ka dhënë sadaka. Dy herë gjatë jetës gjysmën e pasurisë, e pam se ka qenë prej miliarderave, njeri jo milioner, miliarder, i asaj kohe, gjysmën e pasurisë e ka lan për Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu, ka thënë Ali ibn Husaini një fjalë të madhe vëllazër që duhet të jetë shembull për neve. Ka thënë vallai, mua më vjen marre, ka thënë. Mua më vjen marre turp prej Allahut subhanahu wa taala. An ara al akha ta shoh një vëlla prej vëllaznive të mi. Dhe ta lus Allahun që ai ta fiton xhenetin, ndërsa unë kam të holla në xhepin tem, O vëllezër, me kon sot xheneti në dorën e disa njerëzve. Me kon xheneti në dorën e hoxhallarëve, kan e fusin ata. Me kanë xheneti në, në dorën e njerëzve të udhzum sot, kan e fusin ato në xhenet. Okej, kjo nuk është në dorën e njerëzve. Me qenë xheneti o vëllezër në, në dorën e njerëzve që e kanë naftën sot në botë. Në dorën e magnatëve të mëdhoj që i kanë sendet në dorë sot, kan e kishin n'xhenet ato. Po ashtu, kur vinte thot ndonjë njeri te Zeinul Abidin, me i dhon sadaka, thot i thoshte atij personit merhaban, merhaba për tyje, thot njeri i cili m'i çon hedijet mu në ahiret. Thuhet për Zeinul Abidin, se i ka liru një mijë rob vëllazër, në jetë të vet. E në veçanti në natën e Bajramit i lironte. Në natën e Bajramit që të gëzohen muslimanët, i lironte një mijë rob i ka liruar gjatë jetës së vet Zeinul Abidin. Po ashtu, që përmendëm, prej simboleve me të cilat dallohet Zejnul Abidin ka qenë prej dijetarëve që e ka fut gëzimin në zemrat e besimtarëve. E keni dëgjuar Muhammed ibn Shihab az-Zuhriun, i cili ka qenë mbledhës i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot Imam Buhariu rahimahullah, Omar ibn Abdul Aziz në kohën e vet i ka shkruajtur letër Muhammed ibn Shihab az-Zuhriut. Mbledhi hadithet e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos të futen hadithe të tjera, fjalë të njerëzve. Dhe i ka përmbledh hadithet e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej të parëve. Një ndër dijetarët më të mëdhenj të Medinës, Muhammed ibn Shihab az-Zuhri, gabimisht e ka vrarë një njeri vëllazër. E prej mërzisë së madhe, prej mërzisë së madhe, i ka marr familjen, i ka marr njerëz, ka shkuar me tenda, me jetuar në shkretir. Derisa ka shkuar Zainul Abidin e ka vizituar. Me gjunaqar të madh, me njeri i cili i ban gjunahe dhe nuk i vjen marre edhe, edhe para njerëzve i ban ato gjunahe. Madje me njerëzit të cilët kre, krenohen me ato, me ato gjunahe. Sikur që kemi has në vendin tonë këtu njerëz që e bëjnë Cervenkovskin kryetar dhe krenohen me ata se na e kena bë Cervenkovskin kryetar. Edhe kështu me radh, mos i shoqëro ato njerëz. apo me diçka më që është më e vogël se një kafshat. A paska diçka më të vogël? I ka thonë o bab, unë e kuptova se çka është një kafshat buke, por s'mund me kuptu se mu ka me të shit dikush prej njerëzve me diçka që është më e vogël se kafshata e bukës, e cila qenka ajo. Ka thonë o biri jem, ka sende Që njerëzit shpresojnë për t'i mrijë vetëm, andra kanë, për t'i mrijë. S'kanë shansë m'i mri kurrë. Sikur që shpesh herë vinë njerëzit dhe nëpër shtëpi te njerëzit u thojnë, ty kena me të ba drejtor të ujëpës. Tjetri, ti drejtor i komunalecit. Ti zëvendësdrejtori. As shkollë s'ka, as performansa nuk ka, as kurgjo nuk ka. Vetëm se ju thojnë njerëzve se ti ki me mrijë diçka prej sendeve. Edhe ka njerëz të shesin o vëllazër, nëse janë fasika këto, të shesin tyje. Ka thonë ki kujdes. Ky është mësim o vëllazër për neve. Djalin e vet deri në jetë ka për, e ka porosit. Ky është mësim për neve o vëllazër. Ngase Ali ibn Husaini nuk u kon njeri i cili ka shkuar në mal me adhuru Allahun. Ka jetu n'mesin e njerëzve. Ka dalë në pazar, ka dalë në xhami, është përzi me njerëzi, edhe i ka ditë njerëzit. Andaj kujdes prej fasikave, edhe nëse është vëllai jot, nëse është baba jot, tamam, e ki hakin e babas dhe Të vëllaut, mirëpo kujdes, mos u mos u shoqëro me ata, mos merr rrugë me atë person. Pastaj ka thënë, e cila është e dyta o bab? Iyaka wa musahabat al-bakhil, ka thënë ki kujdes, mos u shoqëro me njerin koprac. Kjo është këshillë vëllazër. Kopracia është smundje. Kopracia është terrorizim. Koprac janë njerëz të terrorizum. Njerëz të frikësumë, njerëz që frigohen se kanë me met pa bukë, njerëzit që mendojnë se Maqedonia apo Ballkani është Somali, ka me vdek njerëz për bukë. Vallahi nuk ka qështu. As i kena pa njerëz që vdesin për bukë. Nuk vdesin njerëz për bukë. Iyaka, ka thon ki frik. Fa innahu yakhdhuluka fi ma ahwaj ma takunu ilayhi, sepse njeriu koprac të lën në lloç në momentin më të duhur. ki smundje, ki problem, ki kriz, të kërcnohet dikush, ki një problem të madh për me krye, a e shikon të thot dinarin, a dalin qëta boll, a janë boll qëta? A janë boll qëta? Apo duhet 100 kushte edhe 100, 100 njerëz me i kalu e ndoshta për me dhonë diçka. Iyak, ki kujdes. E ka thonë, ya abati ma thalith, o bir jem, o baba jem, cila është e trejta, iyaka wa musahabat al-kadhab, keni kujdes nga rrencat, Mos mos mos mos e shoqëro rrencakun se ka thonë se ai është sikur fotomorgana. Sikur ajo që duket ty uji në nxehtësi, kur on nxeht verës, apo duket se ka ujë larg. Nuk ka ujë kurrgja ajo. Në veçanti në asfalt duket se ka ujë atje, apo në shkretinë ju duket njerëzve se ka ujë. Nuk ka ujë. Atje, ki kujdes. Yuqarribu minka al-ba'id. Ai ta afron njerin e largt, thotë, "Mashallah, shumë don tyje." Ai s'do hiç bile, s'do me të pa tyje. Thotë, don filani shumë tyje, wa yuba'idu minka al-qarib, e rrencaku ti largon njerëz të afërt, larg, i largon ato njerëzi. Ki kujdes, thotë, nga e katërta, wa musahabat al-ahmaki, ki kujdes nga ahmakat. Ka njerëzi të mentrë, vëllezër. Nuk domethonë se të gjithë njerëzi që shkojnë Bardovc, edhe vetëm ata janë njerëz ahmaka. Ahmaka ka ja sa dush. Sa njerëzive va kanë djeg zemrën Sa njerëzi i ka nda vllezër Sa magjistari pa seher i ka nda ata Ki kujdes me ato njerëzi Të cilët me çdo kusht mundohen me të nda tyje Edhe mos me të pa mirë Kjo ka qenë këshilla e tij Po ashtu Prej sendeve me të cilët është sprovu Ali ibn Huseini o vllezër Ka qenë në kohën e shiave Kanë diçka mes veti të dunjas. Vijnë njerëzit me shti në mes diçka. Shpesh herë kur njerëzit dëshirojnë me sha dikan, mendojnë se sikur që janë vet. Kur bëhen aleat me a, hasmin tjetër vetëm e vetëm se ha, hasmi hasmi të zhdosi të ato njerëzi. Në këtë mënyrë janë munduar tek Ali ibn Husaini me fol keq për Uthmanin radhiyallahu anhu, ka thon, a keni lexuar fjalën Allahut xhalla wa ala lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim për fuqarat muhajir të cilët dulën prej shtëpive të veta. wa amwalihim dhe nxjerrën pasurinë yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana të cilët e synojnë vlerën sevapin te Allahu dhe kënaqësinë e Allahut a është Osmani radiallahu anhu prej tyre edhe heshtën e mshelën gojën a mendoni se Osmani nuk është prej tyre wallahi Osmani radiallahu anhu është prej tyre vëllezër, ka pas musibet të madh Dhe prej musibeteve që i kanë ndodh ka qenë ajo se në kohën e vet janë vrarë 14 veta prej familjes vet para syve të vet në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Madje kjo ka qenë një ngjarje që ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ders e kena përmend në shenjat e kiametit me një hadith të dobët, ka ardhur me transmetim të dobët po që ka ndodhur në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se e kanë bërë masakër Medinën 3 ditë. Para syve të veta i kanë vrarë 14 persona nga Ahlul Bejt, nga familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. se i kanë vra 14 persona nga familja ime, nga familja e Ahlul Bejtit sallallahu alaihi wasallam. Pra Zainul Abidini vëllezër ka qenë prej njerëzve më të dalluar në kohën e vet. Ngjoni këtë ngjarje që ka ndodhur në kohën e Hisham ibn Abdul Malik në prezencë të poetit më të madh në atë kohë i cili quhet Farazdak. Hisham ibn Abdul Malik nuk ka e ka njoh personalisht kush është ky, ngase këto janë kon larg. Ka ardhur me bo tawaf në haxh. Njerëzit mbretit s'ia kanë lëshuar rrugën sultanit. Kur ka ardhur Zainul Abidin, të gjithë njerëzit muni me paramendu kush o kon në haxh, e din se sa është rëndë me shku te Hajar al-Aswadi me puth. Të gjithë njerëzit ia kanë liru rrugën Zainul Abidinit i cili ka qenë i tesh i veshur me tesha të bardha, i pashëm, i bukur o kon, i dallum me erën më të mirë, o kon, Zotni i muslimanëve, zotni i zemrave të muslimanëve, ja kanë liru rrugën gjithë njerëzit. Mbrapa, Hishami, kur e ka pa këta, e ka pyjtë punëtorin e vet, ka thonë, kush o ki? Ai ka thonë, s'e njof na, kush o ki? Ka fillu me xhelozu, me të madhe, kush o ki? Ka dasht me i bo keq, çka o puna këtij? Ferazdeki, ka qenë poeti më i madh në kohën e Selefit, i ka thonë, unë e di kush është. T'i lavdrosh këto njerëz, kjo është afrim dhe ibadet te Allahu dhe të kapësh për litarin e Allahut. Yustadfa usu'u wal balwa bi hubbihim. Ka thon Farazdeki, Allahu e largon belan edhe smundjen kur njeriu i don këto, wa yustarabbu bihi al ihsan wa ni'amu, dhe Allahu t'i shton të mirat tyje kur ti e lavdron këtë person. Atëherë është nervozuar me të madhe halifja dhe i ka thon rojtarëve të vet, merrni shtini n'burg këta. Merrni dhe shtini n'burg këta dhe e kanë burgos, derisa kur ka dëgju Zejnul Abidini se Farazdeki e ka bo këta për Allah, duke e mbrojt familjen e Pejgamberit salallahu alejhi we sellem, sikur që e kemi obligim edhe në kohën e sotit o vëllezër me i mbrojt anëtarët e familjes së Pejgamberit salallahu alejhi we sellem e në veçanti ata njerëzit të cilët sot e mbrojnë dinin e Allahut xhelle we ala dhe janë emira të muslimanëve, duhet me qenë muslimanët me ata. Kur janë në menhexhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk kanë ndryshu ato njerëz. Kudo kofshin ato, nëse janë në Hindi, edhe nëse janë në Irak, edhe nëse janë në Saudi, sikur që në përgjithësi o vëllezër i ndjekin ata. E kemi pas një një profesor të familjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ndjekin dhe i burgosin dhe i largojnë dhe nuk i japin vendet si duhet. Ai profesor o vëllezër ishte për doktoratur me dhon mësim, ata i lishin në shuabe për me dhonë gjuhën arabe. Kësi lloj njerëzi ka, ka pas edhe ka çdo herë edhe ka edhe në kohën e sotit që i xhelozojnë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam por Ferazdeki ky poet i cili kishte pas frikë Allahun xhelle ue ala i dha përparësi burgut Dhe lavdatës i dha përparësi në këtë rast duke u burgos për Allahun subhanehu ue teala kur mur vesh Zeinul Abidin o vëllazër për Ferazdekin u mërzit shumë edhe ja çoi 12000 dinar në burg ja çoi 12000 dinar që familja e vet mos t'heke edhe Zeinul edhe Ferazdeki ja kthen mbrapa ja kthen mbrapa thot nuk i du këto nga se këtë punë e kom bo për Allahun Nuk e kom bo këtë punë për diçka tjetër, vetëm për Allahun xhelle ue ala, ka shku për s'dyti e ka lut thot derisa e ka pranu hedijen e stërnipit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa në vitin 94 në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtratin e vdekjes ndroi jetë Zeinul Abidin i cili njashtu vëllazër e ka një vjersh shumë interesante të cilën në kohën e sotit ky Meshari El Afasi e këndon si ilahie kohën e sotit Lejse el garibu garibe shami wal jemeni Innel garibe garibul lehdi wal kefeni Një poezi të madhe e ka recitu e cila poezi është poezi vazi këshille ku tregon se si njeriu është i huj Thot nuk është i huj i huji që vjen prej jemenit dhe shamit I huj është ai njeri i cili është në varr